Corro en la mañana y otro para andar rifando. Con las ganas siempre puestas y en el beat ya ando volando. Sintoniza mi propuesta, yo vengo solo cantando. Ah, ah. Esto es una mata que es para que le estés bailando. Ah. Bailala como tú quieras, fuera ropa y me modelas. Quiero que ella sea mi nena, fiesta y fiesta y borracheras. 420 está la gente ready siempre para el ambiente. Viviendo bien el presente con los buenos y los haters. Hasta que amanezca fuera de la casa, aquí no contigo porque tengo dime qué pasa, dime que activo para que no pase nada. Ahora tranquilo, ando volando, con un streamo que me está flipando. Ando solo pero pisteando, a la mala invita que dejé de estar mamando. andamos fly, yeah, me piden más, que quieren probar, sin este más que va para allá, ahí va a rifar, gracias a mamá. a esta vida pasajera. Prefiero andar de soltero que a tener mal de pareja. Pon esto my DJ, que no se le olvide. Que andamos relajados y alegres en este business. Con un chingo de hielo me siento ya en el Caribe. Mi mood siempre es el mismo con las nenas y los pibes. Vente para acá, como perra con un bellaqueo que te gusta. Ah. Tengo la fe, tengo la paz, mentalidad, tenemos fuego, ando cuando leo, gano el partido, 4-0, me puse lleno, llego contento, me como todo y está mi tiempo. Ah. Hello, I am Pinto de Ciudad Valles, hermano, con los huevos superpuestos y con tequila en la mano. Ah. Agradezco a toda la gente que siempre me anda apoyando. Un abrazo pa' mi mamá y un saludo de Alejandro. Antes que nada, muy buenas noches. Ahora, ¿qué te van a dar las buenas noches. ¡Ey! <laughs> Cállate, Al chile. <laughs> no, güey. No que siga la fiesta que hoy tengo la melodía Hoy compramos más cerveza, cajetillas y sangría Pura diversión, nigga, que se venga la vecina Quiero divertirme siempre antes que me llegue el día ah. Respeto para todos, igual que justicia limpia A las mujeres respeta, señoritas y las niñas El puto gobierno falso solo hace muchas riñas Hay que ponernos valientes con la sangre super fría ah. Hey, Ah, ah, sí que, ah, ya, ah, bailando ya, ya, Hey, sí, mano arriba, ah, mano arriba, hey, ah, sí, mano arriba, ya, mano arriba, ya, ah, sí, ey, esto es quinto, mami, house tracks, baby, Hey, ah. ya, sí, ah, sí que, ah.